Doo doo, do Odal Tosso, Odal Tosso, O Tosso, Odal Tosso, Odal Tosso, Odal Tosso, O Tosso, o Tosso, Saudade bitawa, ah, bitala ah, cheio. Veio titala, ah, titala soda. Saudade bitawa, bitala. Veio, veio titala, titala soda. Saudade bitawa, bitala. Veio, veio titala, titala soda. Soda kaip ir įprasta, vėl penktadienis, e, pulso etrija nuo 11 val. žiūri tikrovę ir kartu su manimi įprasta tau tapo ir įprasta, kad laida daugiau veda ir apskritai įdomius faktus pasakoja Aivaras Lilykas. Sveikas gyvas, Aivarai. Labas, Erikai, labas klausytojai, labas ta baltoji nikštukė tampanti milžinė <laughs> po praeitos laidos. Aš tikiuosi daug ką kas permastė ir E, to šviesos, e, sakykime, saulės šviesos aplinkui kiekviename bus daugiau. E, nežiūrint, kad mažėja jos dabar, tai turėtų didėti kiekviename Taip. žmoguje, jo rudo visgi žiema ateina. Praėjusią laidą ypatingai intrigavai apie tai, ką kalbėsime šiandien. Iš tikrųjų, na, istorijos vadovėliai tokių dalykų nerašo. Tai gal pradedam, nieko nedelsdami, nes turėtų būti įdomu tikrai visą valandą kartu su mumis. Taip, e, šiandien paliesim turbūt vieną iš įdomiausių, keiščiausiai ir mažiausiai tyrinėtą visgi įvykį. Tai yra e, Kestučio e, tapimas Lietuvos didžiojų kunigaikščių. Jogailas tapimas Lietuvos didžiojo kunigaikščių mirus Algirdui. E, Vytauto pabėgimas pas kryžiuočius ir po to sekęs krikštas. Mano supratimu, tai yra visiškai neatsiejami įvykiai, e, kurie, galima sakyti, ir sunaikino Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, arba jinai, nu, sakykime, galbūt transformavosi, mutavo e, taip, kaip galbūt kalbėsime dar už kokių penkių laidų apie Gedimino tapimą didžioji kunigaikščių Lietuvos ir Rusijos caru Ir galbūt tam to laikotarpiu buvo padėtas pagrindai jau, kad tie Algirdo e, kestučio vaikų santykiai ir pokyčiai įvyktų, nes tam, kad tikri pokyčiai įvyktų, maždaug reikia trijų kartų. Ir panašu, kad taip e, tai buvo sudėliota Gedimino e, pradžioje valdymo, tai yra Lizdeikos, e, bent jau toks pavadė, jo vardas išliko, kaip žinių, viena iš vyriausiųjų žinių. žinių nuo kurio žinių luomas pasitraukia greičiausiai savanoriškai ir palieka tik tai karininkų luomą, karių luomą, e, šatrijų. Ir nuo to ir pradėsime, nuo Algirdo ir Kestučio. Algirdas e, gimė 1296 metais, spėjama vasario 11, o mirė 1377 metais, gegužės 24. Ir tai buvo Lietuvos didysis kunigaikštis. Bet rezidavo, buvo jisai, gyveno Vitepske jau e, visą laiką. E, Tik tai Lietuvoje spėjama, Lietuvos etnografinėse žemėse, taip pavadinkim. Lietuvos e, buvo palaidotas pagal senosius papročius. Jisai Gedimino sūnus buvo du kartus vedęs arba turėjo dvi žmonas, o gal net ir trys. Pagal tai, kai buvo įprasta tradiciniai lietuvių visuomeniai tuo metu. Turėjo kelias dukteris ir šešis, septynis sūnus, iš kurių žinomiausiai yra Jogaila, Skirgaila ir Švitrigaila. Kestutis gimė 1297 e, metais, vienarais metais e, jaunesnis, ir mirė 1382 metais rūpiučio 15, buvo nužudytas Krievos pilyje, e, tai pragyveno Algirdą dar penkis metus. E, buvo LDK e, bendravaldis, e, latiniškai, graikiškai submonarchas. Ir trumpą laiką buvo Lietuvos didysis kunigaikštis, tai nuo 1381 iki 1382 metų. Gedimino sunus taip pat, e, Vytauto ir tokių žinomesni vaikai yra Vytautas ir Žygimantas. Iki buvo pagrindinės jo žemės, kuriuose jisai tvarkėsi, buvo Gardina, Palenkė visa, e, Žemaitija, e, įskaitant Rakai. Tai ta, e, sakykime, lotiniškai pagoniškoji dalis, lietuviškai sarmatiškoji dalis, Algirdas, e, latiniškai ortodoksiškoji dalis, arba dar kitaip tariant, pravoslaviškoji daly mes matome. Ir e, šiek tiek dar paminėsiu biurutę, kad nepamirščiau po to, kuri irgi manoma mirė arba panašiais metais kaip Kestutis, e, tai yra 1382 arba 1389 metais. E, kur taip pat tikėtina, jog jinai buvo nužudyta, e, pagal Lietuvos metrašius buvo paskandinta prie Bresto kažkur tai ir parvežta e, ir palaidota Birutės kalne. Pagal metrašių aprašymus. Ir dar trumpai yra išlikęs iš to laikotarpio vienintelio kunigaikščio prašymas, iš to iki krikščioniško laikotarpio, vadinkim, iš to... E, kaip vadina, <laughs> neistorinio laikotarpio, ar ne, pseudo istorinio, kaip dažnai mėgsta. Jeigu šitai, ką mes kalbame, nebus pata, pavadinta pseudo istorija, e, tai vadinasi nepataikiam. E, <laughs> vadinasi, busim priskirti prie tradicinio e, tradicinių civilizacijos reprezentatorių. <laughs> Bet jeigu bus paimtas tasai gražus žodis pseudo istorija, vadinasi, pataikėm į kiaušius. E, į pačią skaudžiausią šitos dirbtinai sukurtos mokymo sistemos e, vietą skaudžiausią. E, taigi, jeigu bus tai vardinta pseudo istorija, proto istorija ir dar kažkas, viskas tvarkoja klausytojai. Taip kad galit pastebėti, kaip viskas aplinkui vyksta. Uh, Taigi, išliko Kestučio aprašymas. E, vienintelio iš LDK kunigaikščių vaizdžiai vaiz, mes galime jį pa, pažvelgti šiai dienai. Tai vat aš perskaitysiu kelias eilutes. Valgė sausus valgius, mažai megojo, buvo aukštas, sausas, akis žiburiuojančias, šviesaus veido, pliktelėjęs, žila barzda iki krūtinės, plonų lūpų, kalbėjo nepaprastai aiškiai. Jei supykdavo, koktoje iššokdavo gyslą o visas kūnas rodė kantrybę ir drąsybę. Yra tokio mūsų kunigaikščio aprašymas. Algirdas yra paminėta, kad nevartojo jokio alkoholio visiškai, e, gėrė tik tai vandenį, svaigių gėrimų nevartojo, tai be abejo ir valstybė buvo nusvaigusi tokia. Lietuvos didžioji kunigaikštystė jam valdant nebuvo nusvaigusi kai Algirdas su Vytauto atėjo, dar biški tokios svaigulys pamažu prasidėjo, jo tas žespospolitas laikotarpis tai visiškai pijokinas tapo. Tiesioginė ta žodžio prasme ir tą e, žiaurę lygą mes nešiojame su savim, galbūt iš klausytojų netgi turi tą lygą, tai galbūt kažkas tai išgirdė šio žodžius, gali jas pripažinti, kad tai yra lyga ir galbūt tai bus diena, kada jis pradės veikti. Tai aš kviečiu irgi prie blaivybės, toks kaip Lietuvos didysis kunigaikštis Algirdas buvo blaivas, tai būkime ir mes blaivi. E, pagal galimybės galbūt, bet būkim. E, su, e, dabar apie Algirdo žmonas, su Julijonu, tai buvo Vitepsko kunigaikštytė, kuriame mieste jisai ir gyveno. Algirdas turėjo šešis sūnus, Vladimirą Kijevo kunigaikštį, Joną, Žadividą Padolios kunigaikštį, Simoną Lengvenį, Mistislavą kunigaikštį, Andrių Vingaudą, Trubačevskių, labai garsios rusų Trubačevskių giminės pradžia, Konstantinas Čartaryskių, nepaprastai garsios giminės pradininkas, Černygovo kunigaikštis Teodoras Liubartas, Sanguškų tėvas, irgi labai garsus kunigaikščiai. E, kiti be penki, be, kiti penki be jo gailos, tai yra šeši iš viso, buvo pagimdyti antros žmonos. E, Marijos Tvirės kunigaikščio dukters. Skirgaila, e, Švitrigaila, Kaributas, iš kurio kildina Zbaražo ir Višnioveco Višniovec, e, višne, e, višniovec, višniovs, <laughs> višne, giminės pradininkas Dimitrijus, Koreco kunigaikščių, Koreco kunigaikščių pradininkas, Vygandas, Seversko ir Kernavės kunigaikštis. Kestutis turėjo šešis sunus – Vytautą, Patriką, Tautvilą arba Teofilį Žygimantą arba Zigmantą, Andrių Vaidotą, dar kitaip Kuprių vadinamą ir Daujotą. Ir čia aš pradėsiu visgi ne nuo 1377, e, ne nuo 1382 metų, kada žuvo Kestutis ir Algirdas, bet visgi pradėsiu nuo 1341 metų. Ir mes pamatysim, kaip šitos dvi datos yra glaudžiai susijęs tiesiog uh, holivudinis scenarius lietuviškam kinui yra tiesiog iš viso šitos istorijos nu, nepaprastai už, tiesiog užtikrintas. 1341 metais miršta Gediminas. E, čia turbūt kitose laidose bus apie tai. E, ir Lietuvos didžioji kunigaikščių, bent jau Vilniaus valdovų, kaip Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sostinės tapo valdovų jaunutis – Tai yra vienas iš jauniausių Gedimino sūnų. Pagal tam tikrus papročius apygas jis turėjo būti valdovas, nes jauniausias tapdavo. 1344 e, metais, tai yra po 4-3 metų e, mirties tėvui praėjus, po 3-4 metų jaunučio valdymo, Algirtas ir Kestutis suplanavo ir įvykdė perversmą. Nušalino jaunutį nuo valdžios, Kestutis e, perleido Algirdui kaip vyriausiam e, broliui visą e, kunigaikščio valdžią kaip visos valstybės. Pats pasilikto savo valstybę, antrojo valstybės žmogaus, tokio trakų, žemaitijos kunigaikščio valdovo pozicijose. Ir mes matome, kad jų valdymo modelis, tiek Estučio, tiek Algirdo, yra labai įdomus e, dvivaldystės modelis, kuris yra tapatus Spartai, tapatus Romos, e, imperijoje vyravusiam valdymo modeliui, tapatus Kartaginoj, e, Pūnų imperijos dar kitaip, tapatus Dakų, tapatus e, Dakų ir Germanų e, genčių e, valdymo modeliui, kuris buvo vald... kartais tai būdavo keturvaldystė, tetrarchija, e, o kartais tai būdavo dvivaldystė, diarchija. Tai yra dviejų valdymas. E, Romoje irgi tas modelis Romos imperijoje, sakykime, jau buvo e, taip geriausiai galbūt aprašytas, tai mažai išliko pas mus apie Germano, apie e, Dakų, dėl suprantamų priežasčių, prie kurių darbavosi inkvizicija katalikų bažnyčia. Tai yra romėniški šaltiniai liko prieinami, tai yra Maksim, Maksimilianas ir Diokletiano valdymo laikotarpis. Tai yra grubiai tarp apie 300 metų, 200 metų pabaigą, 300 metų pradžią. Ir matome, kad e, vienas būdavo e, vakarų, sakykime, ten Romos imperijos, kitas rytų Romos imperijos e, valdytojai. Ta prasme, kad tas modelis toksai buvo įprastas, bet buvo įprastas labai keista. Tik tai didelėm, didelėm imperijom. Na, dar kartą įsivaizduoju tik tai didelėm imperijom yra matomas dvivaldystės modelis. Tai mes susidarėm su šito reiškiniu, ne su šiaip savo kaip reiškiniu, bet kaip su didelės imperijos reiškiniu jau. Ir kalbėkim apie Lietuvą ne kaip, e, jeigu tarptautiškai, latiniškai įvardinti, imperiją jau. Apie, apie duks, e, dukatum, apie kunigaikštystę, bet apie imperijo, imperinio lygio valstybę. Nes tik tada toksai modelis tampa būtinas, privalomas ir neišvengiamas. <laughs> nustepsit, kad tas dvivaldystės modelis buvo ne tik tai su Algirdu ir su, su Algirdu ir Kestučio. Mes e, randame šitą dvivaldystės modelį. E, Vytautas Jogaila. Mes randame šitą e, po Vytauto e, Švitrigailą ir Jogailą, nes Vytautas anksčiau mirė negu Jogaila. Mes matome Algirdo Kestučio. Ir dar įdomiausia, kad mes matome Vitenio ir Gedimino e, santykiuose, apie kuriuos mes kalbėsim, tą e, valdymą. Tai yra nuo Vitenio laikų, tai yra nuo 1200 metų pabaigos, mes jau susidurėm ne su paprasta valstybė, bet su diarchija. Mes susidurėm su imperija, jeigu tiesioginiai tą žodžio prasme, apie ką ir bijo visi kalbėti. Ir nenori kalbėti, ir visa tai nurašoma yra pseudo istorijai, tai kad sugriauna visus iki šiol viravusius to... E, mažosios, sakykime, tikrovės e, vaizdinius, kurie buvo tiesiog standartiniai. E, kad va, pastatė Akropolį ir Akropolis tapo civilizacijos centras, civilizacijos garantas. Tai šiuo atveju bažnyčia pastatė ir taip. Ne, mes susidurėm, e, kad e, sudėtingas valdymo modelis, imperinis valdymo modelis Lietuvoje jau buvo anksčiau, netgi negu buvo Algirdas su Kestučiu. Mes matome jau Gediminas ir Vitenis tame laikotarpyje. Ir kitas įdomus dalykas, kad tame e, toj dvi valdystėje vienas, pradedant Romos imperiją, e, Dakais, e, Germanais, e, mes pamatysime, kad vienas yra labiau dvasininkas, o kitas yra karys. Vienas yra vytis, o kitas yra žinys labiau. Ir e, dabar paimkim netgi Kestutį ir Algirdą. Algirdas gyveno Vitebske. Pats miesto pavadinimas tiesiogiai yra susiečia vyt, Vyties miestas ir ženklas jo yra toks pat kaip ir Lietuvos Vyčia, Vitebsko. E, ir nuo ten jisai nuo 1318 metų, kai apsistojo Vitebske, tai buvo Vyčių miestas, karių miestas. Tai Rusija iki pačiai dienai tokia karių valstybė. Ne, tai yra e, šatrių valstybė, karių valstybė o kitas Kernavei trakose. Tai yra Kestutis. Kestutis buvo tas dvasininkas. Labiau į dvasinę pusę e, ir už dvasingumą. E, tas pats, kaip nebūtų keista, tik tai šešėliniu, tokiu negatyviniu principu persikėlė į Jogailą į Vytautą. Paimkim tą patį Žalgirio mūšį, tai pamatysim, kad Vytautas yra tas, kuris veda pulkus, o Jogaila tas, kuris meldžiasi prieš mūšį. Tai va, vienas perėmė tą dvasininko, o kitas perėmė tą e, kario vaidmenį. Ir e, šogunatas Japonijai, e, šogunatas, e, tai sakykime, buvo Japonijai tas suirutės metas apie 1600-osius, kai jezuitai pasirodė, ten ir prasidėjo suirutė. E, savo darbą jie atliko pakankamai gerai, kol jos visus ne, nu kaip pasakyti, e, nubaudė. E, panašiai kaip Brunona. Tai yra, galvų jie neteko, e, atiminėdami galvas protą kitiems. Tai Šagunate e, vienas buvo Japonijoje dvasinis vadovas ir turėjo dvasinį kažkokį tą autoritetą, o kitas buvo karinis autoritetas labiau. Ir bet tai buvo tokia dvivaldystė. Ir jeigu mes pasiimsim, pasižiūrėsim, mes atrandame, kad kadangi Lietuva tuo metu sudarė e, Lietuvos didžioji kunigaikštystėje tuo metu Algirdo Kestučio e, gyvenimo pabaigoje, ta etnografinė iki Mainiškio, aš turiu omeny, iki su išlindimu iki Bresto, iki bo, e, Brastos lietuviškos, tai yra nu, visa šiolaikinė Baltarusija, grubiai sakykime, čia aš kalbu apie etnografinę Lietuvą, pamatysime, kad m, mm, tai daly, kur gyveno e, Algirdas yra e, kariniai, e, kariniai, e, kariniai pajėgumai visi mūsų valstybės. Tai yra 10 procentų, galbūt 15 gyventojų buvo e, Lietuvoje. E, Žemaitijoje be abejo daug gyventojų kaip tuo metu Olandijai, gal tanki, to, šių met, dabartiniai Olandijai labai tankiai Žemaitija buvo apgyventų, todėl gyventojų kiekis turbūt buvo pats didžiausias visoje toje imperijoje Žemaitijai būtent. Ir e, pamatome e, tą vat karinę jėgą visą, kurią Algirdas e, generavo, sutelkdavo ir tai sudarė turbūt apie 80, apie 70 procentų visų karinių pajėgumų valstybės. Tai yra intelektualiniai buvo Lietuva, o kariniai buvo Rusija. Tai yra žiniai, pramanai buvo vadinamoji Lietuvoje, kuri ne ta Lietuva, kaip mums bando įteikti Lietuvos Respublikos teritoriją, kas yra tik tai e, šiai dienai iš esmės etnografinė žemaityje išlikusi, bet ta Lietuva, kuri baigėsi ties Brestu, ties Brasta ir Balstoga, tai yra dabartinis ten Velistokas. E, tai va čia buvo tasai proto centras, toksai, e, dvasios centras. Ir kol to nesuvoks, tol tas konfliktas ir degs E, tarp rytų ir vakarų iš kitos pusės. Tai irgi labai svarbu suvokti, kas čia įvyko. Todėl taip lietai pamažu mes nagrinėjame šitą laikotarpį. E, Algirdas įvardinama, save įvardino kaip imperatorius. Viename laiške, Bizantijai, jisai įvardino save imperatorium. E, tai yra sąmoningai labai aiškiai suvokdamas šito titulo, e, latiniško titulo, Romos imperijos titulo vaidmenį, kas iš e, E, pažodžiui impia ir ratoris. Ratoris, ratas, <laughs> tai yra paruošti vežimus, o imti ir ruošti vežimus. Imperatorius lietuviškai imantis ir ruošiantis. <laughs> Tai būdavo nuo Cezario laikų e, titulas suteikiamas visiems, kas ruoždavo karinius žygius. Senatas e, valdydavo, bet imperatorius būdavo virš viską ir užsiminėdavo dažniausiai kariniais veiksmais, o senatui priveždavo pinigų, kurie išdalindavo, atlikdavo savotiškai ministerijos arba E, tarnų vaidmenį lietuviškai išverti. Tik išverti vat žodį minister iš latinų e, frankų kalbų visų ir gauni tarnai. Tai buvo tie tarnai, kurie tarnavo imperatoriui, kad ta valstybė plėstųsi ir aukt. Ir kai tu pradedi suprasti, su ko tu sudiri ir kaip, tada dingsta ta žodis pseudo istorija, kurio taip pat nieks nesupranta, ką tai reiškia. Tai, kad tai reiškia nieko. <laughs> tai reiškia emblema etiketė tokia pat kaip iPhone'as, e, šarpas ar dar kažkoks kitoks pavadinimas, kuris vėl yra tik tai mūsų abstrakcija. Abstraktum tai, ko nėra tikrovėje dažniausiai. Taigi, e, mes matome, kad per tą laikotarpį, kol buvo imperatorius e, Algirdas e, ir kuris daugiau karinis asmo, ir labiau dvasininkas Kestutis, kuris buvo toj sarmatiškai daly, arba dar latiniškai, pasakykim, pagoniškai e, Lietuvos didžiosios dalies valdytojas. Algirdas buvo krikščioniškos dalies, <laughs> nebijokim pasakyti. Taip, Lietuva buvo krikščioniška tuo metu tik tiek, kad krikščionybė buvo ne katalikiškoji, o bizantiškoji krikščionybė, dar kitaip žinoma kaip ortodoksija ar pravoslavija. E, matome vieną keistą sutapimą, kai Algirdas, kai Gediminas mirė tūkstantis, Algirdas su Kestučiu tapo valdovais pašalindami jaunutį. Ir matome, ir tai įvyko Vilniuje. Ir 1382 metais mes matome pasikartojantį veiksmą. Tas e, Algirdo mirtis, Kestučio tapimas didžioji kunigaikščių prie Vilniaus Iš esmės kartojasi tie patys įvykiai, kuriuose dalyvavo Algirdas ir su Kestučiu beveik prieš 50 e, metų, kai buvo jauni, sveiki, gražus vyrai. Ir jis vėl atsidūrė prieš tą patį dalyką. Todėl aš ir sakau, nuo gediminų laikų žiniams pasitraukus panašu, kad tai buvo tam tikri dalykai paskaičiuoti toli į priekį. Keistai gali skambėti, galbūt buvo, galbūt nebuvo, bet sutapimas yra tam tikras. E... Taigi, e, kai Algirdas e, miršta, Kestutis tampa valdovu, vienvaldžiu kurį laiką. E, Algirdas palieka e, savo e, sūnų, kuris iš esmės turėjo ta būti to kariškiu, o Kestutis to dvasiškiu, tas dvasininkas. Ir jo žmona, pasižiūrėkime, yra taip pat dvasininkė, birutė. E, tai yra ta vadinamoji vaidilutė, kuri tarnavo šventyklai. Mes susidurėm su dvasininkais – Mes susidurėm ne su šiaip savo kestučiu, bet su kestučiu dvasininku, su dvasininku šeima. Ir va čia ir yra priežastis dabar, dabar mes kaip panagrinėsime, pamatysime, e, kas iš tikrųjų, at, pamažu, aš manau, klausytojams atsiveria aiškus, supratingas vaizdas, kas iš tikrųjų vyko ir kodėl Vytautas galiausiai, kaip praeitoje laidoje minėjau, turėjo apsistatyti totoriais. Kad aplinkui, kur Vytautas gyveno, negyveno vienas, nei vienas baltas žmogus. Mes matome, kad kai miršta Algirdas, jo gaila, e, kadangi rusiškoji dalis e, buvo Algirdo įtaka, visa e, didžioji senosios Rusijos, vadinamosios Kievo Rusijos, ne, šiandien nebuvo tokios Kievo, buvo Rusija su sostinė Kievu. Ir buvo aukso orda arba jungtinės mongolų valstijos, į kurias jie tam tikra Rusijos e, e, valstybių dalelytė, tam pirklių valstybių, kar, kar, karininkų valstybių, kurios susidarė apie 800-osius, 900-osius, 1000-osius metus, prekybinių tų demokratijų vadinamųjų. Tai e, Jogaila, e, ne Jogaila, o Algirdas galutinai apvienė ir iškėlė ant savo ženklo, ant vities iškėlė netgi pravoslavišką į kryžių yra ant pirmųjų pinigėlių, grinai pravoslaviškas, ortodoksiškas kryžius, viršų ilgesnis, o pačioj trumpesnis. Ir netgi kai kur dedasi e, kreivas toksai. Ant jo pinigėlių, kurie būdavo tarp 1362 metų ir 1380 metų yra būtent toksai ženklas. Ir tas ženklas yra patriarchijos ženklas, nes Algirdas Konstantinopolį patvirtino savarankišką Lietuvos didžiosios kunigaikštystės patriarchą e, tą dvasiškį, kuris atsijungė nuo Vladimiro Susdalės kunigaikštystės, e, kuri buvo tuo metu aukso ordos įtakoj. Tai e, matome, kad Algirdas turėjo rusiškąją Lietuvos viziją. Ir apie tai irgi reikia kalbėti, nes čia yra labai dideli dalykai ir netgi tą vyties kryžių matydami rusai iki pačiai dienai nervinas, nes jie iš tikrųjų mato tą Algirdo kryžių iškeltą kaip jų valdovų kryžių. Ir tai mes to nematom, bet pasąmoniai tam tikri dalykai iš karto užsifiksuoja ir yra. E, čia labai ilgai apie tai kalbėti, bet aš to nepaliesiu. E, labai ilgai aš apie tai nekalbėsiu. E, galbūt kada kitose laidose. Taigi, e, Algirdas turėjo lietuvišką Rusijos viziją, kur e, ta Lietuva, jeigu mes eisim vėl į pačią pradžią, atsiranda apie tūkstantuosius metus, tai yra apie 11 e, amžių mes pamatysim, kad tai yra sulietas kraštas. Sulieti, sujungti. Tai yra e, net ir šiai dienai, va, paimkim, štai paimkim dzūkus, aukštaičius, žemaičius vadinamosius. Tai yra, tai yra Lietuva, bet tai yra daugelis kraštų susijungę. Ir paimkim tos pačius litvakus, tai yra tie patys žmonės sulieti įjungti į kažkokį tai darinius, kuris turėjo labai aiškus E, ūkinius arba <laughs> graikiškai ekonomiškus ir e, politinius siekius arba valdymo siekius. Tai ūkiniai e, ir ūkis ir valdymas buvo šitos valstybės tikslas ir visi, kas įsijungdavo, tapdavo savotiškais lietuviais tame darinėje. Buvo visiškai kitas suvokimas, kaip šią to lietuvio suvokimas tai buvo kaip šios dienos Junktinės Amerikos valstijo piliečio. Ta prasme, tai buvo vėl visiškai kitas pasaulis ir dėl to pasaulio, kadangi mes bandom įsivaizduoti šios e, tam tikroms eurom prasme, mes nepakliūnam į sampratą, kaip ir kas vyko tame ir kas tai buvo per e, dariniai ir junginiai. E, tai vat net mūsų tas e, senaja kalba žodis tauta, e, latiniškai nation, nacio, <laughs> e, nacio tai yra surašytasis, Tai jeigu tave surašė iš latinų kalbos, tai tu esi surašytasis, tai išverskim, prašau, nacija, e, nacionalistas, e, nacionalinis, iš lotynų kalbos į lietuvių ir mes gausim surašytasis, įrašytasis į piliečių sąrašus. Štai kas yra latiniškai, o mūsų kalba tai yra tauta. Tai yra dalybos tom manta, to turtų, kurį tu turi. Vat Lietuva ir buvo ta tau E, tautų junginys, kuris dalinosi tam tikromis vertybėmis e, vertybėmis, kurios buvo ir dvasinės, ir ūkinės, ir e, visam tam reikėjo valdymui, ir tam valdymui būdavo patvirtinami tinkamiausiai žmonės, meritokratinė visuomenė, tai vadina. Ne pagal paveldėjimą, kaip praeitoje laidoje kalbėjau, įpročiai, ar ne, kurie žmonės, o žmonės kurie įpročius, ir tai buvo labai aiškiai suvokiama toj visuomeniai. Tai būdavo atrenkami. Katalikų bažnyčia, krikščioniškai tai buvo paveldima linija, o renkamoji buvo palikta bažnyčia ir todėl bažnyčia turėjo protą, O šitie visi, vadinama, mėlynas kraujas, bajoros, turk, bajorai turkiškai, jie neturi, ta prasme, savokose atitrūkę visiškai nuo pasaulio ir gyvena kas ant žirgo, kas ant Ferrario, kas prie litro degtinės, o kas su, prie e, virvės prisirišęs Alpės kalnuose, kur nors laipė. Tai yra vienodai. Tai mes matome, kad suvokiant buvo e, ta meritokratinė sistema, meritokratinis arba e, pagal gabumus, arba pagal atsižymėjimą e, valdymo tvarka buvo sugriauta ir pašalinta, įskaitant, išlaikant ją bažnyčios ribose. Šitoje visuomenėje mes matom tą tvarką išlaikytą, išlikusią ir saugomą. Tai yra, vėl mes susidurėm su e, taikesnė be abejo, bet aukštesnio lygio e, civilizacija latiniškai, civilitas, tai yra, e, net nežinau kaip mūsiškai, man būtų ska, gražiau skambėtų tauta, susituriam su tauta, kuri dalinosi pačiom svarbiausiam vertybėm ir prie tų vertybių šios dienos klausytai po 600 metų kančių, mirčių vėl grįžta pamažu. Iš tikrųjų, turim savo gražius žodžius. Jeigu nieko prieš muzikinę ir reklaminę pertraukėlę, iš karto grįšime po jos. Čia žiūri tikrovę pulsėtrėje. vietos Nedrasiai tiesiai į dangų delnus akmenis kietus Lašai pirmieji krito gairintis krostais lyda Matai vaikelis sena žinionė neklydo Varno judumas, sparno dango aptraukia masyvai Girdė ištroškusi dirba kryštolo grynojo syvai Būdavo kojami žemė dygo gyvybės kelias Ateina lietus vaikeliai, turėsim duonos Šaknis kalbėjęs tėvas, tėvas kalbėjo lapą, žolė žolė užkalbėta, du kart žalės netapo, traukėsi debesis, blūko traukėsi ašaros, baigė žemę, pasijėmė drėgmę, kad atiduotų jie vaisiais. Girdėjau gandą, ateina lietus, girdėjau gandą, ateina lietus, girdėjau gandą, ateina lietus, girdėjau gandą, ateina lietus. Saulė, saulė. savo žemės, arti tėvas išsivedė sūnų, riekia bangas, jodasas tvirto narango, šokis mokykis, jūsti žemė, žemė toliau išmokė, motina grįžė, dukra mokydama austi, ant vieno tėvo žodis svarbiausia, dukrelė jausti, niekas niekuo nebūna, jei širdis vietoj tušė, tamsiai atvėrė save visą gyvenimą kušė, ažalo lygų paviršilinas baltasis, dengia viskas sugrįžta vaikelį, jei iš tikrųjų stengiasi paprasta viskas, visa kas tikra, yra tavo paties šaknis, mūsų visų giriai. gandą, ateina lietus, girdėjau gandą, ateina lietus, girdėjau gandą, ateina lietus, girdėjau gandą, ateina lietus, girdėjau gandą, ateina lietus, girdėjau gandą, ateina Grįžtame toliau į Pulsą eterį ir žiūri tikrovę, toliau vėl apie Algirdą Kestutį ir visą būtent šį laikotarpį. Jogaila Vytautą. Tai yra tas laikotarpis 1370-1390, grubiai 90, kuomet Algirdo Kestučio mirtis e, su būtent jų mirtis, ne jų gyvenimas, jų gyvenimas sudarė kitas prie, bet jų mirtis sudarė prielaidas sukurti Lietuvos Lenkijos valstybę, kuri E, žuvo kryžiaus karuose už popiežiaus gerbuvį, taip sakykim. E, per laiką mes tą galim, nuo laiko kalno mes visą laiką galim peržvelgti tam tikrus dalykus. Taigi, Algirdui Mirus, e, kuris matė kitokią lietuvišką Rusijos vaizdą ir tavo visa klasikinė liet, rusiškoji kultūra vadinamoji, kultūra vėl šiaip netiktų tasai žodis, net ir literatūra, išmintis ta tikroji rusiško išmintis, ta netgi pravoslavoška, ortodoksiška, bizantiška buvo sukurta būtent Algirdo Gedimino Vitenio valdomoje Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir iš ten jau bangomis rytosi į pakrašius. E, Vladimiro Susdalės kunigaikštystė į Naugardą, į kitas, bet būtent e, tas vat, ašis sukamoji pagrindinė buvo Lietuva ir tai buvo lietuviška Rusijos vizija Algirdas. Ir kai mirė Algirdas, jo gaila perėmė tą, e, pagrindinis jų rūpestis buvo užtikrinti Algirdo šiuo atveju e, santykių su aukso orda, e, su Čingischano palikta imperija, užtikrinti pakankamai tvirtus santykius ir kiek įmanoma daugiau valstybių taikius santykius integruoti, susigražinti atgal į tikrąją Rusiją su sostinė Kijevu, ne su sostinė sa, Sarai mieste, sakykime, arba e, dar kur nors Mongolijoje ir Kinijai. Taigi, Jogaila susivienijo su Mamajumi, aukso ordos, e, tuo metu vienu iš konkuruojančių valdovų, nes visą laiką tenai vykdavo tos giminystės linijos, apie aukso ordą irgi bus atskira laida. Tai Jogaila susingė su Mamajum, silpnindamas e, Rusijos Vladimiro Susdalės kunigaikštystę, e, kuri e, buvo, sakykime, toks forpostas tvirtovė aukso ordas, e, plėtrai į visą e, rytų, centrinę ir vakarų Europai. Ir ten buvo kaip tik tuo metu irgi dinastiniai karai aukso ordai ir Jogaila pasirinko priešininką e, Mamajų, E, ir Kulikovo mūšyje, netgi tam garsiajam 1380 berot vykusiam, Jogaila dalyvavo Mamajaus pusėje. Kulikovo mūšyje, pačiam iš svarbiausių Rusijos mūšių vadinamo istoriją, lietuviai dalyvavo šitame mūšyje atvesti Jogailos, tik tiek, kad jie stovėjo šalia ir žiūrėjo, kaip baigsis. Ir e, pasibaigė Mamajaus naikinimu ir iš esmės Maskva tuo metu, Vladimiro Susdalės kunigaikštystė, priklausė Aukso ordai. Aukso ordos e, Mamajus buvo vienas iš reformatorių ir ta reformatoriaus armija pačios Aukso ordos buvo sunaikinta. E, aukso ordą aš turiu omeny Vladimiro Susdalės kunigaikštis, Donskojų, Dmitrijų ir kitus tenai tuo metu dalyvavusius. E, E, tai yra trupučiuką platesnė geopolitika, trupučiuką platesnė įvykiai, negu mes įsivaizduojam. Ir e, Jogailos tą viziją e, pra, išplėsti e, lietuviškąją išsipildę, išsipildę Kulikovo mūšį, nes nukraujavo abi pusės. Ta prasme, tas mūšis buvo naudingas nepaprastai Lietuvai. Klikovo mūšis iš esmės ir mes matome. E, vėliau, kai mes jau kalbėjom, ką paliko Vytautas. Jisai vaikų neturėjo sunų. E, buvo spėjama, kad du turėjo, tai čia kita kalba, bet jis turėjo vienintelę dukrą, kas yra istoriškai patvirtinta, ir tai yra Sofija, kuri tapo Maskvos didžiąją kunigaikštystę. Ir mes matome, kad būtent e, Kulikovo mūšis sudarė prielaidas, kad lietuviai iš esmės įsitvirtino dinastiškai Maskvoje, tas irgi yra praleistas. Ir va tada įvyko vyko ta trintis kova tarp aukso ordiškosios e, e, Mask Maskolijos, Tatarstano, Rusijos ir tarp lietuviškosios Rusijos kur būtent Vytautinė tavo, e, Vytauto ta dukra, Vytautas vienintelis ką paliko mums Maskvą su pretenzijom į Lietuvą. Ir tas vat kryžius jo gailas, kuris pas mus iki pačiai dienai yra pas Vytautą, yra tiesiog kaip raudonas škuduras e, jaučiai e, e, kurio mes visą laiką mojuojam patys to nesuvokdami ženklų galios. Bet ženklai yra būtent raudonas kuduras pasąmoniai. Tai yra Lietuva buvo patriarchija, Lietuva buvo imperija ir tos imperijos dalis buvo Rusija. Bet kitokios. Tai vad, kai sako paslaptinga ruso dvasia, tai niekai nepaslaptinga, protas buvo sukurtas Lietuvoje, o jausmai, nuotaikos buvo kūriamos Mongolijos, Kinijos, Tatarstano įtakoj. Ir kai šito nesuvoks, tol ta nenurims valstybė. Įdomiausia tai, kad Vytis kaip valstybė ženklas –

Pradžiai 1400 mes pamatysim Vytis su Gedimino stulpais, valstybės ženklas buvo ne Vytis su e, Loreino kryžium arba su patriarchijos kryžium, bet Vytis su Gedimino stulpais. Tai irgi yra ženklas. Ta valsty... Žalgirio mūšis net vyko su Gedimino stulpais, Vytis ir Gedimino stulpai. Nebuvo šitos patriarchijos jau rusiškose ženklo. Ir tas yra labai irgi įdomu, kad tą ženklą mums pakeitėm mes turėtumėm iš vienos pusės pradėti tam tikrus dalykus kaip pat alkoholikas. Nu, vat, pirmas litras samogono, kada jau čia, arba pirmas butelis e, adekolono trainoj, kada prasidėjo tas pirmas butelis ir kai tu atrandi, tu supranti, kodėl prasidėjo ir tu gali pradėti sveikti. Tai vat aš paliečiu tos taškus, kurie gali padėti mano supratimo energetiškai atsitiesti tiek mūsų tautai, tiek mūsų kaimynam ir tiek atpalaiduoti tą kūrybinę energiją, o ne karybinę, kurią suvokdami tiek rytų imperija, tiek vakarų išnaudoja būtent čia palaikymui e, karo. E, labai gražus vėl, jeigu imti mūsų pusbrolių kalbą, tai karą yra bausmė ka, ka, karti, karą, kar, karonę senas mūsų žodis, jo. Mes turime ne, nebe karą kurti, mes turim kurti. Tiesiog kūrybą, išmeskim žodį karą, bet tam reikia suvokti šitos įvykius, kurie įvyko Jogailos, Vytauto, Kestučio, Algirdo laikais. E, Taigi, Jogailas susivienijo su Mamajum, silpnindamas Vladimiro Susdalės kunigaikštystę. Kestutis, kaip ir toliau Vytautas, palaikę Vladimiro Susdalio savarankiškumą Maskovės, ką Vytautas ir įgyvendina. Todėl Rusija turi būti Vytautą, kaltant kiekvieną auksinio pinigą <laughs> už tai, kas įvyko. E... Ir šleimasi prie Lietuvos kaip savarankiškos irgi konfederacijos, kaip savarankiškos valstybės su savo valdymo modeliais ir panašiai, kas buvo įprasta to meto e, tai konfederaciniai Lietuvoje. Vat konfederacija, jeigu išversti lietuvių kalbą, tai būtų Lietuva. <laughs> tai pagal prasme, tai ir yra Lietuva. Tai, kas sulieta, kas sujungta, tai yra Lietuva. Kaip keltas yra tas imigrantas lietuviškai. I, i, i, keltis, keliauti. E, jo gaila pradeda keisti tėvo politiką iš karto. E, tai greičiausiai jo motinos Julijonos įtakai. E, Tverės kunigaikštystės, kunigaikšty, kuri konkuravo su Vladimiro Susdalės, su Maskva, kas, gau, kas rinks mokesčius į aukso ordą. E, ar Tverė, e, ar Vladimiras Suzdalės kunigaikštystė. Jo? Ir tai vat, buvo dvi konkuruojančios firmas, nes aukso orda duodavo tą jarlyką, patvirtindavo kas. O toliau, ką nori daryti, svarbu mokesčius laiku išsiųsti, dar kitaip vadinamąją duoklę. Tai va, jo gaila e, pradeda keisti savo asmeninio tėvo, greičiausiai Julijonos, kuri buvo tverės kunigaikštytė, įtakoje atsisako tęsti e, Algirdo politiką, atsisako tęsti Jogail, e, Kestučio politiką, atsisako tęsti greičiausiai kitos giluminės ir dvasinės priežastis, kurias galima atrasti Bizantijos plėtroj e, į Rusiją, Konstantinopolio plėtroj į Rusiją ir Vatikano plėtroj į Balkanus. Ta laikotarpį mes galbūt po žiemos paliesim. E, taigi, Jogaila pradeda keisti, nebenori bendrauti su Kestučiu, sudaro paliaubas iš karto su kryžiuočių ordinu e, ir Livonijos or, ordinu, e, kai jis tampa e, e Algirdui mirus valdovų. Ir tai, tos paliaubas galioja tik tai jogailo žemėms, tik tai jogailas e, ortodoksiškai, pravoslaviškai daly. Tuo tarpu tai senai, sarmatiškai, pagoniškai daliai paliaubos negaliojo. Tai buvo slapta sutartis, pagal kurią, jeigu kryžiuočiai ir Livonijos ordinas puola, tai yra popiežiaus armija, jie nepadeda. E, ta karinė jėga nebepadeda dvasinė Lietuva išliko, bet dvasinė Lietuva išliko be Vitepsko, be Vyčių miesto. Ir čia mes matome E, ta sutartis istorijoje žinoma kaip Dovidiškių sutartis, e, pagal kurią jo gaila pažada kryžiuotėms neremti kestučio ir taip pat e, pažada Žemaitiją visiškai sujungti Getiją ir atkurti pilnai ordino popiežiaus valstybės galės. Ir mes matome, kad Kestučių, Kestutį įspėja to jau e, Kestutį spėja vienas iš e, sužinojęs slaptą jo gavo sutartį, Štučteinas, Osterodės pilies komendantas, Kestučio e, kūmas, kai Kestučio dukra Danutė ištekėjo už Jonuso, Mazurijos kunigaikščio, jis buvo jos krikšto tėvas, e, informavo praneša Kestučiui apie sudarytą slaptą jo gailo sutartį. E, ir E, taip. Ir tada sūnų Vytautą e, išsikvečia į trakus e, pats Kestutis ir pa, pa, pasakoja, kad e, yra sudaryta slaptoji sutartis ir joga, Vytautas atsisako patikėti to e, tą sutartim. Ir sutartis buvo sudaryta dešimčiai metų. Ir labai įdomu. Yra toks Lietuvos metraštis, e, tai daugiau, sakykime, rusiškoj Lietuvos daly parašytas veikalas. Ir to laikotarpio būtent, Vytauto gyvenimo, e, kol Vytautas buvo gyvas laikotarpį. Ir to metrašio žodžiais Jogaila ir Vytautas buvo labai susidraugavę. Tai buvo tokie du draugai, čia aš kalbu iki dar jų e, susipikimo po to, kai Kestutis buvo nužudytas. Bet tai buvo labai du geri draugai. Ir pagal tą sutartį, jie buvo sutarę palikti pagal viską, Dovidiškių sutartį, Kestutį nežinioj. Panašu, kad Vytautas pagal tą kroniką žinojo apie šitą sutartį. Lietuvos metraštis nenurodo, kodėl Vytautas atsisakė netikėti Kestučiu. Ir dabar iš tos kronikos keletą žodį. Kestutis, tu draugauji su juo, su jo gaila. O jis sudarė prieš mumis sutartį su vokiečiais. Vytautas atsakęs, aš vis dar netikiu ir išvyksta į Palenkę. Ir iš Lietuvos metraščio vėl skaitau. 1381 metais spalio gale ar lapkričio pradžioje užlankių Kestutis pasuko į Vilnių ir be kovos užėmė miestą. Pilies rūmose rastas slaptos sutartis E, Dovidiškių sutartis, e, sudarytos tarp Jogailos ir tarp, e, kadangi patys kryžiuočių vienas iš jo gimin, artimųjų pranešė Kestučiai. Slutartis, kiek vėliau atvykusiam Vytautui Kestutis prikišo, tu manim netikėjai, štai šios tos sutartis, kurias buvo sudarę prieš mus. Iš keturių samokslų dalyvių buvo pakartas Vaidila, tai buvo Tarnas Algirdo E, Lydos kunigaikštis ir Jogailos sesers Marijos vyras. Du kaltininkai, Jogaila su motina Julijona, kaip aš minėjau, čia ta tvirės e, linija, politinė, geopolitinė, e, buvo nušalinti nuo sostų. Didžioji kunigaikščių tada pasiskelbė, matydamas tas sutartis ir vieninteliu kestutis. Ir dabar įdomiausia tai, kad 1382 metais Jogaila sutelkė savo karius E, armija ir atvyksta prie Vilniaus. E, ir mūšis turėjo įvykti rūpiučio mėnesį 1382 metais, tačiau nei viena pusė nepradėjo mūšio. Tai e, vyko tarp Vilniaus ir Trakų maždaug, arba prie Vilniaus tik tai. Jogaila rėmė ordinas, pagal sutartis be abejo jie tikėjosi gautą dalį Lietuvos, Žemaitiją. O e, žemaičiai nenorėjo dalyvauti tarpusavio, žemaičiai netgi ir tai žinodami atsisakė dalyvauti, todėl mūšis ir neprasidėjo, kaip čia vienas prieš kitą mes dabar kariausime, ordinas laimės ir panašiai, turbūt tai buvo kalbama. Jo gaila matyti dviejojo mūšio pasisekimų ir todėl nepradėjo mūšį. Nors a, čia pagal metrašio žodžius. Tik kiek laiko praslinkus jis į Kestučio stovyklą atsintė pasintinis, prašydamas, kad Vytautas tarpininkautų dėrybose. Kestutis su Vytautu sutiko dėrėtis, tačiau buvo suimti ir įkalinti Krievos pilyje. Vytautas pabėgo iš įkalinimo vietos ir pasidavė ordino globai. Vytautas Kestučio mirties kaltininku laikė jo gailą tas aiškiai 1384 metais sausio mėnesį sutartyje, jo sutartyje su ordinu buvo parašyta. Ir mano tėvas buvo užmuštas tų pačių pusbrolių. Tai yra tiesiogiai, joga, Vytautas įvardina Jogailą tiesiogiai, jau net nebe tarpininku, bet pusbroliu. Taigi, e, mes matome, kad e, Krievos įkalinimo vietoje 1382 metais Vytautas pabėga, o Kestutis yra e, nužudomas pusbroliu, e, Vytauto pusbroliu nužudomas. Ir e, seka Birutės mirtis, seko Vidmanto ir iš viso dar dviejų garsių Žemaitijos didikų mirtis seka iš karto. Tai yra, bet esmė tai yra tai, kad tai yra dvasininkai likę. E, tie, ka, e, tas lomas, kuris žinių, sakykim, karinių žinių, kuris tarpininkavo tarp žinių ir e, tarp visų, sakykim, vaišijų, kšatrijų, pramanų atstovai Lietuvai. Tai buvo visi išžudyti jo gailos, už ko stovi Julijona su tverės geopolitika. E, ir e, mes matome, kad Vytautas dingsta, pabėga. Ir vienas iš keiščiausių dalykų, tai tu įvardinai savo tėvo žmogžudžius, visi tai žino sakykime, kad tai yra e, taip ir taip. Bet keišiausia tai, kad dabar aš perskaitysiu vadinamąją Astravo e, sutartis Mozūryje tarp Vytauto ir Jogailos 1392 metais. E, rūpiučio mėnesį, tai yra tom pačiom dienom, kai buvo nužudytas jo tėvas, įvyksta taiko sutartis Astrave tarp Vytauto ir Jogailos, pagal kurią Jogaila gaila Jogaila, nes Jogaila jau tapo Lietuvos vienvaldžių karaliumi. Čia e, matome, kad savo raštu dovanoja Vytautui ir jo šalininkams nusikaltimus reikalavo ištikimybės ir davė valdyti trakus Gardino Lusko miestų su jų žemėmis, Lenkijos karaliaus ir karalystės vardu. Vytautas pažadėjo nebeieškoti daugiau kito vadovo, remti jo gailą savo kariuomenę ginklais ir turtų, kovoti su visais abiejų pusių priešais. Vytauto žmona Ona irgi užtikrino jo gailą, kad jos vyras ištesė savo priesaiką būti jam ištikimas. Po savo raštais Vytautas pasirašė Lietuvos didžiojų kunigaikščių, o jo žmona Ona Lietuvos kunigaikštienė. Jo gaila titulavosi Lenkijos karalium ir vyriausiai Lietuvos kunigaikščių vyriausiai. Vytautas gavo Lietuvą, jo gailos vietininko teisėmis pakeitęs jo brolis Kirgailą. Ką mes matom ir nuo to laiko, nuo 1300, mes matom du geriausius draugus Taigi, pagal viską panašu, kad Vytautas asmeniškai dalyvavo savo tėvo nužudime. Ir todėl reikėjo įvesti krikščionybę, nes tai buvo vienintelė apsauga. Na, iš tikrųjų, Įdomus faktai, kaip bebūtų, sakau, moksleivius ar kažkur nemoko, turbūt reikia ilgiau pasi, pasiknaisyti vidų, bet... Todėl tie totoriai, Dabar suprantama, viskas susidėlioja. Turbūt tai. aišku, kodėl jį turėjo saugot, nes bet kuris vietinis gyventojas tėvo žudiką būtų paklojęs. Na, bet būtent, viskas ir susidėlioja. Jo, tas. ir toliau kalbėsime apie Algirdą, Kestutį, e, kitose laidose, o turbūt Vytauto jo gailos tema, taip sakykime, jau pakankamai išsemta apie du geriausius draugus, kurie <laughs> paklojo visą Lietuvą į kraujo klaną. Aha, kaip be būtų, na, žiauri tikrovė. Žiauri tikrovė. Čia yra žiauri ir aš taip tikiuosi, kad klausytojai vieną gražią dieną pasakys laikas, kur tikrovė kita. kita. Kągi, šiandien tiek. Ačiū tau, Aivarai, iš tikrųjų. Ačiū, susigirdėsime dar kitą penktadienį. Geros jums dienos likusios. Iki. Iki. Per kalnus saulė rytasi, kaip amžinas ugnekuris. Ugnim viršūnės užkuria, žiedais plačiai pasiberia sniegais dainuoja spindinčiais, ledais dainuoja skambančiais. Ir rodos, nėra spindulio, kuris kristų tylėdamas. Ir rodos, nėra atgarsio, kuris gimtų nemylimas. Ir aš, iš kalno modamas pasauliui šiam dainuojančiam, lenkiuos į žemę žydinčią, glaudžiuos prie jos garuojančios ir kažkas toli aidyje, ir kažkas vėjų skambina. Širdis pati kūrenasi, daina pati dainuojasi. Radio stotis Pulsas.